50 languages. Vingt-sept. À l'hôtel, arrivé. À l'hôtel, arrivé. Avez-vous une chambre libre Avez-vous une chambre libre J'ai réservé une chambre. J'ai réservé une chambre. Mon nom est Muller. Mon nom est Muller. J'ai besoin d'une chambre simple. J'ai besoin d'une chambre simple. J'ai besoin d'une chambre double. J'ai besoin d'une chambre double. Combien coûte la chambre pour la nuit Combien coûte la chambre pour la nuit Je voudrais une chambre avec bain. Je voudrais une chambre avec bain. Je voudrais une chambre avec douche. Je voudrais une chambre avec douche. Puis-je voir la chambre Puis-je voir la chambre Y a-t-il un garage ici Y a-t-il un garage ici Y a-t-il un coffre-fort ici Y a-t-il un coffre-fort ici Y a-t-il un fax ici Y a-t-il un fax ici Bon, je prends la chambre. Bon, je prends la chambre. Voici les clés. Voici les clés. Voici mes bagages. Voici mes bagages. À quelle heure est servi le petit déjeuner À quelle heure est servi le petit déjeuner À quelle heure est servi le déjeuner À quelle heure est servi le déjeuner À quelle heure est servi le dîner À quelle heure est servi le dîner